é e JP, é JP e Mila, daquele jeitão. Vem, vem. Ela brotou no baile toda linda e cheirosa. Reparem no corpinho, pensa na mina gostosa. Não soube estar nem nada e já tô cheio de maldade. E pra não perder tempo, eu já chamei ela pro fight. Nem guindaste, nem guindaste. Eu sei que ela gosta do colinho desse traste. Nem guindaste, nem guindaste. Eu sei que ela gosta do colinho desse traste guindaste, nem guindaste. Eu sei que ela gosta do colinho desse traste. Nem guindaste, nem guindaste. Eu sei que a Mila gosta do colinho desse traste. É a Mila no controle e JP, vai. Ele brotou no baile todo lindo e cheiroso. Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso. Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade. Não minto pras amigas, então falei a verdade. Ninguém guindaste. Ninguém das, quero ver quem me tira do colinho desse traje. Ninguém das, ninguém das, quero ver quem me tira do colinho desse traje. Ninguém das, ninguém das, quero ver quem me tira do colinho desse traje. toda linda e cheirosa. reparei no corpinho, pensa na mina gostosa. Não soube estar nem nada e já tô cheio de maldade. E pra não perder tempo, eu já chamei ela pro fight. Nem guindaste, nem guindaste. Eu sei que ela gosta do colinho desse traste. Nem guindaste, nem guindaste. Eu sei que ela gosta do colinho desse traste. Nem guindaste, nem guindaste. Eu sei que ela gosta do colinho desse traste. Nem guindaste nem guindaste. Eu sei que a Mila gosta do colinho desse traste. É a Mila no controle e JP, tá vai. Ele tô no baile todo lindo e cheiroso. Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso. Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade. Não minto pras amigas, então falei a verdade. Nem guindaste, nem guindaste. Quero ver quem me tira do colinho desse traste. Nem guindaste. Ninguém nasce, quero ver quem me tira do colinho desse traste. Ninguém nasce, ninguém nasce, quero ver quem me tira do colinho desse traste.